بسم الله الرحمن الرحيم فامش التراب Briga im ko je otišao u Siriju, pa toliko tako, kaže, dobijaju ogromne novce, dobijaju vaši vojnici, i penzije, i osiguranja, i vojnici vaših vojnika dobijaju. samo što ovi, razlika ovi i ovi, jeste džennet, ali je džehennem. Telefoni, bel min vara. On je poslao poslanika sa uputom, sa ispravnom vjerom. Da bi je uzdigo iznad svih vjera. Koliko god to bilo krivo mušicima. Zato im svima poručujemo. Allah uzdiže ovu vjeru. Samim tim ljude. One koje nose ovu vjeru ona ne može proizvesti kukavice ako je ispravna. Sabor je da ti reknem u lice. O, zali! Ostavi muslimane! Uputit ćemo Allahu dom za vas. Da vam se jezici ukoče. Da vam se prsti ukoče. Da potrkate svi zajedno. Uputit ćemo Allahu dom. Ubijeđe da će nas pomoći. Mi šutit nećemo. I vjerujem, ne damo i popustiti sekundu sekundu nećemo. I baš sam tako lipo i mehko i slatko i drago avionama, pišite, šaljite nam novinare, dok i ja ne počnem slat nogama odozgu, šaljite neke, peke, radončiće, koga ćete šaljite?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 Ovu zemlju je ispunila toliko nepravda da nema kvadratnog metra. A da zulomčari koji vode ovu zemlju nemaju udjela u tome. Ona je u tolikoj mjeri velika. Zato se i pojavlje, zato što je ugledala pravdu. ugledala pravdu. Jer se nepravda uvijek ne ljuti na račun pravde. Zato što je ugledala istinu, zato što je ugledala svjetlo koje se nikako ne može ugasiti. Čast muslimana danas je postala jeftinija od psa u Sarajevu. Da bi se pas jedan spasio u Sarajevu ili u Zenici, treba dobri sredstava izdvojiti treba mu dati matični broj, treba mu dati karticu, pasoš i da sve ima. Dok ljudi koji su davali i dali nešto za ovu zemlju, nemaju pravo i na matični broj. Nepravda ovih tirana ide toliko daleko da kada ode vojnik iz Afganistana, bosanski vojnik, navodni bošnjak, hađabavi i ode ubija tamo, kad ga pitamo koga ubija što, koga se hoće ubija, znaš li koga? Sad mu ne smeta što ubija tamo muslimare. Sad mu to nije problem. Zato što je nabio, dobio naređenje od svoga Boga. Da ode i da tamo ubija, uznemirava, tlači, hapsi, zarobljava, porobljava, truje, napal bombama, razara, nikoga drugog već muslimane. Samo je bitno da na reverima svoje košulje imaš zastavu koja odgovara ovim lažnim bogovima i onda možeš da ubijaš muslimane slobodno. Možeš da ih hapsiš, možeš da ih tlačiš, možeš da radiš što hoćeš sa njim. Jedna od njihovih uspjeha, to jest neuspjeha, jeste potiče od sami nas. Od naših jezika, našeg Facebooka, našeg interneta, našeg mobitela. Pa nema dana, skoro pa da nema dana, a da nekog naših ili muslimana općenito nije uopšen. Postavljam pitanje sebi vama. Zašto nam to treba? Ko odaje muslimane? Muslimane. Kome je to stalo? Da muslima nema više ni jedne puške. Da muslima nema ništa. Svi se mogu braniti. Pas ima pravo na odbranu. Samo muslima nema. Dok Milorad Dodik javno ratuje protiv ove države. Iako ima svoju. Je tako? Njega ništa drugo ne brine u ovoj državi osim kako voli da kaže vehabija, to je briga i ovim političarima. Briga im ko je otišao u Siriju. Pa toliko tako, kaže, dobijaju ogromne novce. Dobijaju vaši vojnici i penzije i osiguranja. I vojnici vaših vojnika dobijaju. Samo što ovi, razlika ovi i ovi, jeste džennet, ovi je džahennem. I oni idu da brane čas muslimana. Čas muslimanki i oni muslimana koji pozivaju u pomoć. Koji su ubijani i ubijaju se <clears throat> svaki dan. Ali ne nema pravo muslimani da se brani. A kamo li neko da ga pomogne da ga brani? Nema pravo. Kada pitaju koji ih to šalje, vi šaljete. Hvala vam puno na tome. Allah molim da vas uputi za to. Zašto? Vi ste im dali pasoše. Vi ste im dali granice. Vi pustite u avione. Vi im dadnete legalno. Vi ste krivi. Nemojte tražiti nikog. Vi puštate. Hvala vam za to. Zaista hvala. Pustite i neki dum. Ne pomažu svoju braću i sestre. Za nekakvih 30.000 eura. Jel? Pa ovdje Bošo gine za Marku za 200 maraka radi dva mjeseca. Neće nikad naplatit. Otišao bi Bošnjo u Lupin dom za 3000 eura, da je to istina. I pustio bi bradu do tala za 700 eura, da je to istina. A tako? Međutim, svi dobro znaju da to nije istina. To znaju i oni. Nego smeta nešto drugo. Ova dama mora rađati ovakve ljude. Ako i nije rodila, ako i nema, onda sa tom davom nešto nije u redu. Mi smo ponosni na tu davu i na te ljude. Mi se njih nećemo nikad odreći. Hovalazi, أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كان مشركون On je poslao poslanika sa uputom, sa ispravnom vjerom, da bi je uzdigo iznad svih vjera. koliko god to bilo krivo mušicima. Zato im svima poručujemo, Allah uzdiže ovu vjeru, sami tim ljude, one koje nose ovu vjeru. Ona ne može poizvjeti skukavice ako je ispravna. E, moji zulumčari, ova dava, ovaj tevhid iman ne proizvodi pedere, ne proizvodi političare lopove, ne proizvodi kradljivce, ne proizvodi kurve, ne proizvodi kafane, ne proizvodi kamate, ne proizvodi poreze, nego proizvodi ljudine, poštene i čestite, toliko ih proizvede, toliko ih oblikuju, da oni više nemaju kud osim svome gospodaru, da mu dadnu život cvrtite od muke, ona će i dalje ovo proizvoditi. Zašto? Allah garantuje za to. Jedin ako daje budu muljale, petljali pa neće. A i ako budu i oni, doće drugi. Doće novi, jel tako? Doće drugi sigurno da obnovi. Poslaće ga ko Allah. Neće Haso, hoće Petar. Svi imaju pravo na odbranu. Oni su se ujedinili kršćani, banditi, svi su se ujedinili. Šta ćeš ti u Afganistanu? Šta ćeš ti u Francuskoj? Šta ćeš u Maliju? Šta ćeš ti u Palestini? Šta ćeš u Iraku? To se ne tiče Bosne. Zašto šaljete ljude tamo? Zar to niko ne smije da vam kaže, jel? Šaljete ljude koji idu ubijati muslimane tamo. I muslimanke, koje? One što su isti koji mi. One što su isti koji mi. I samo je pitanje dana kad će onda doći red na nas. Ne možete smisliti modus. Hapsite ne ide. Ova dava i dalje ide. Sve ste Arape odveli. Držite Abu Hamzu šest godina. Pa se ne bi tako držao, braćo moja. Šest godina ga držem iza šta. Šta? pokazuju nama da za nas nema zakona, ima zakona. Vašeg nema, Allahovog ima. Pa su sklonili Arape, sklonili ove, prodane duše su kupili sebi, izdajice. Tako, one kojima zvanje nije urodilo plodom, iz čim medresa nema ništa osim samo lopavnog, razdor, slutnja, Mešće do dirar, tekfir, mekfir, lekfir, pekfir, ništa drugo ne znate. Mi se time nismo bavili. Zato što ova dava neće to proizvesti. Ako iskrena i ispravna, braćo moja. U medijima, širom Bosne. Jutro čitam, ponovno ne ulažu. Kako žene idu za 30.000 eura da se bore. Gledajte podlosti onoga koji ovog piše, ruka mu se osušila da Bog Ne smetaju mu kurve ovdje na stupu. O tako? Ne smetaju mu daleko od ulaza u Sarajevo. To mu ništa ne smeta. Večeras da prođeš u jedan sad da nađeš djevojčice od 15-16 godina. O tako? Ništa im to ne smeta. Zašto? Mora se i njemu nekad podat. Da ima i on teke. Ali ova što ne da ništa. Ni časti, ni obraza je, to ona smeta. Pa i ona hoće da ode sa svojim mužem, pa nek ide, a šta će? Najprej će jest. Husa i muja za njim. Ona ti sati, ona smeta. Ja mislim, ubjeđen sam, kad bi mačku poveli sa sobom u Siriju, i mačka bi bila na optuženičkoj klupi. Mačko, sudimo te 300 godina, šta si ti u Siriji? Nemojte ići u Siriju, nek se pobiju tamo muslimana što ima. Znaju oni dobro ko tam ratuje. Dobro oni znaju ko je tam. Prvo im je njihova mati. To je smačeha islamska zajednica rekla da su šija muslimani. Da su Asad i oni Asad klanjao. Na vajnom namazu ga vidli na seždi. I što neće neko skoči da mu glavu osjeće na seždi? Hoćete dokaz? Hoćete dokaz? Poslednji se li kaže Ebu Bekru, idi kaže ubi ono, kaže on klanja. Pa šalje Omera, hajdi Omere, idi ti. Ja kaže, a sad je musliman. Šta su onda ovi? Neki dan kad su mi bili novinari, pitam novinarke, kaže Vehabija. Hajde mi reko, reći šta je Vehabija? Vehabija. Ona zilna u mene ko peš. Kako rekao, možeš postaviti pitanje, a ne znam šta pitaš. Šta je vehabija? Šta je vehabizam? Koji su mu korijeni? Ko je utemeljitelj? Kaže, ne znam. A rekao da ja tebe zovem satelitska antena. Može li? Zvaću te svemirski broj. I nešto ružnije da nađem, tako? Dropulja. E, kaj nemoj, što? Rekao, vidiš ti, znaš značenje ovog. A meni ne smijeta, zove me kako hoćeš, svejedno mi je. Svojedno jednom je. Musa alaih salatu wasalam je molio svoga gospodara, razgovaro sa Allahom. Kaže, gospodaru moj, ljudi me vrijeđaju. Ja jedva govorim. Miskin, siroma, ništa nemam. Ljudi me vrijeđaju, psuju. Kaže njemu gospodar, o Musa, ja sam Allah. Tvoj gospodar njihov. Ja ih stvaram, obskrbljujem, pa me vrijeđaju Musa. Stvaram, obskrbljujem, pa me vrijeđaju. Šta ti? Tako i ovi. Ništa više nikome u ovoj državi ne smeta. Mi smo krivi što nema sunca. Mi smo krivi kad je suša. Mi smo krivi za receci, re, recesiju. Mi smo krivi što oni ne mogu vratiti dugove. Mi smo krivi Što semafor ne radi nas, sve smo mi krivi, gdje god je šta, mi smo krivi. I kad god treba političari i ovi lopovi i manipulanti i židovske američke predužene ruke da nešto skrenu pažnju sa svojih lopovluka, evo vehabija. Odri malo će ošvu dubnicu, Sarajevo nije bitno. Što? To je psihologija, braćo moja. Da narod ujutru pogleda sliku, neko s puškom, s bradom, izvaljeni oči i kaže, vidiš, ovi samo kolju. Koju, jel ne? Nož može zaklati jednog. A vaše bombe koje bacate u Afganistanu, 16 do 50 do 300 ljudi jednom ubio. A tako? Bešer Al-Assad je bacao bojne otrave. I vi ste dozvolili da ubija bombama. Nemoj Bešere samo ovim nuklearnim. Hajde to skloni. Nije to humano. Humanije, pa čime god da si ga ubio svejedno je. Sad im bacaj bombe, granate i tenkovi mogu, to je manje od ovog. Pa gore ovo razvali. I kobajagi pravi kompromis. Zašto? Zašto islamska zajednica uradila ovako kako jest? Da danas ovi političari imaju dobar alibi motiv da kažu aha, vidiš ovi muslimani odavde idu tamo da ubijaju muslimane. Muslimani idu na muslimane. Kad je neko čorav, veli je čorav. Kad su došli Arapi ovdje u Bosnu, na koga su udarili? To je dava koju smo mi primili. Na koga su udarili? Na muslimane? Nisu, udarili su na Srbe. Međutim, tad je ovima odgovaralo, samo dok prođe voz, ti mene pomozi čim ne treba. Hajde sad. E zato, braćo moja, ova kampanja koja se vodi ovdje u Bosni, pogotovo u čitavom svijetu, protiv svih muslimana, ima za cilj da se mi povučemo nazad. Da ušutimo i da stanemo. I da čekamo 92. godinu nenaoružani, gladni, bez para, sad okruženi kršćanska unija odavde nam nema stotinu kilometara. Da nas mogu poklat, satrat i da nas nema. Ko ovo nije shvatio, zaista nema taj nema mozga. Pripremaju se svi, samo za nas. Sad ko od vas ima priliku, sad će njihovi praznici, pa ćete vidjeti kako protiv avionski mitraljezi, patovi i topovi pucaju sa ozrana. Ručni bacač, 84-ke. To niko ne vidi i ne čuje. Međutim, ne mora nama Srbi nući u našu kuću. Izdaćemo mi sami sebe. Sami ćemo mi sebe prodati. Nikad ovaništane službe nisu imali manje posla, braću moja. Ne bi to bilo problem ti o meni reći, ali nemoj lagat. Reci kako jest. Izet to, to, to, ali nemoj lagat. Šta mi piše šiframa, no, šiframa po mobitelu? Pa nisam ja pod rovom bolan. Nemaš potrebe. Daj mi kaže dva ono, hoće dva metra drva. Dva metra drva, reci, šta dva ono? Radi dva ono, ja moram 24 sata u ono. Nemoj. O tako? Moraš mi kaj posla to, treba mi da nešto razbijem. Treba mu macola. Pa napiši macola. Zbog tog razbijanja ja opet moram 24 sata u ono. Svaki put me mogu privesti. I privedu, e šta je ovo? O tako? Međutim, ovo je kad je dobro namjerno, tako? Međutim, ima među nama ljudi Ima i braći i sestara koji ne razmišljaju ničim osim nožnim prstima. Dok iznese jednu informaciju, da li to bilo odavde ili odavde, sve jedno, odavde još gore nego odavde. Sve u jednoj informaciji rekne. ne da ti sjediš tamo negdje i pretiš ovdje nekom. Je tako? Prema kom je nepoštenost? Prema nema. Ako hoćeš da pretiš, nisi treba bježati odavde. To isto je ovdje prije u kafanu, vidim zagužvalo sve i šmugnem iz, iz Denice u Sarajevo. I Sarajevo će vero kad te nabijem što sam. A ne, vrat se nazad. Uđi ovdje, ovdje se popnije ti mikrofon i onda prijeti. Ti ćeš ovog zaklat, ti ćeš ovo gubit, ti ćeš ovo ono, ti ćeš ono ono, ti ćeš ono, nemoj odakle. I misli na ove ljude ovdje. A e, isto mi odavde. Sami mi govorimo nekakve svoje programe, svoje misli, svoje razmišljanja. Zbog čega? I onda sami jedva čekamo da napišemo. Znate, nije dosta što Allah vidi, čuje i sve zna. Zato nije dovoljno. Nemaju potrebe više hodati. Dosta što imamo prodani duša sa bradama more. More. On će iz kaprica, iz mržnje prema meni. Zato što dokaz nije kod njega. Sve će uraditi, u kufru otići. Samo da bi on bio u Da bi ja bio ponižen. Zaboravlja ja miskin da Allah uzdiže i ponižava ljudi. Zaboravlja ja, braćo moja. Sve ovo, sve ove mašinerije i njihove produžene ruke, sve je udarilo u ovu davu. Šta nam je činiti? Hoćemo se predati? Nećemo. Hoćemo popustiti? Nećemo. Hoćemo šutiti, ne smijemo. Promijeniti vjeru, onda smo u nevjeru. Hoćemo s novotarima, nećemo li sa njima. Hoćemo s onim našim pendelemeni, nećemo li sa njima. Ićemo sa Allahom i dalje. On će nas voditi, pa će ova dava ako Allah dadne opet proizvest ljudine, ljudeskare i muškarčine koji se mi ne stidimo. To što je njih stidi sramota, nas nije sramota. Mene bi bila veća sramota sjedim sa krvološim ubicama koji su dobili pomilovanje u Bosni. Ubiješ stotinu ljudi. Je tako? Sjedneš fino uz domašu rakiju, svinjetinu, pušku i stotinu ljudi, 20 godina prime se odlažiš, haj kući. Hajdi čije to šta je, haj se malo odmori. Malo se rehabilitizuj, sad će ponovo rat. Nek si ti na slobodi, ti si dobar jer u tebi uvijek stoji našto. A tako, hajdi sad. A ovi su kod njih sve sad vojvode. Stručnjaci za ubijanje muslimana. Pa ćete malo u Siriju, malo u Afganistan, da vršite probe, da vidite kako to, to ide. A tako? A vi muslimani, vi se nemojte braniti. Vi samo trebate držati glavu, pognuti vikati. Lijepa naša država, dragi naši političari, dragi naš ustav, išto nam je lijepo, nemoj se ni za što bun, samo šuti. Kad te složi u glavu ti reci, hvala lijepo da iz druge strane. Može još jedno, udrite ljudi, svi na ovo, ne mi ćemo, ovo je sabor, nije ovo sabor. Nećete ovo od nas doživiti banda političara nikad. Ovo ni ovo je kukavičluk. Sabor je da ti reknemo lice. O, zali! Ostavi muslimane! Uputit ćemo Allahu dom za vas. Da vam se jezici ukoče. Da vam se prsti ukoče. Da potrkate svi zajedno. Uputit ćemo Allahu dom. Ubijeđeni da će nas pomoć. Mi šutit nećemo. I vjere ne damo i popustiti za sekundu nećemo. I baš sam tako lijepo i mehko i slatko i drago. Avionama pišite, šaljite nam novinare, dok i ja ne počnem slati nogama od ozgo. Šaljite Meke, Peke, Radončiće, koga ćete šaljpet? To možete uraditi samo u životu na ovom svijetu. Sa nas možete ovdje raditi šta hoćete. Ono u smislu, mi se ne možemo braniti. Dokad? Radite što hoćete. Kao što su oni sihr bazi. Kada je Musa, ali i sjelatu wasalam, došao Firavnu i rekao mu u facu, face to face, ti bo, a ti si budala. Ne možeš mi Bog. Tako i ovi. Ne možete vi propisivati za ljude zakone kad ne znate šta je za njih dobro. Jer vidite da ne znam, sve ste promašili. Samo propisujete za sebe. Kažu oni vama, glasajte za nas. Jel tako im govori? Dajte meni glas. Dajte meni. Jel tako govori? Svi govori tako. Za mene glasajte. Za mene, a ja ću vas, bere. Misle da ćemo mi popustiti, da ćemo ostaviti ovu vjeru. Moramo im ulit lažnu nadu. Nećemo nikad inšala. Allaha molim da nas pomogne kao što je pomogu one sihirbaze koji su za pet minuta privatili se vjere i rekli, o faraonu, radi s nas šta hoćeš, ali to možeš samo u životu na ovom svijetu. Samo ovdje. A na onom a na onom, uh, inša Allah. E zato naši momci idu u Siriju. Ljudima da tužilo ovo više, vaše rečestije. Va, pa i da je za 30.000 maraka, što, što ne bi očio? Nema čovjek u čega živiti, šta ste mu dali? Vi ste ih poslali, hvala vas, biro, tamo, na vašem birovi, nakon ništa nema. Inercija kupi infuziju. Gdje nam kaže kupi, ovo kupi još malo, pa kaže, makar se žaga za sjećenje nogu, kaže, kupi, trpio mora nošta. I vi, dobri za nas, pa nije ničeno što vam ljudi idu. Ništa ovom narodu niste dali, ništa niste pružili. I nisu oni jedini, more omladine ode, ode u Francusku, Ameriku, Njemačku, doktori, farmaceuti, nema gdje ko radi. Pa što očekujete? da ti ostane ovde, da ti hamali za 20 maraka i da mu nikad ne platiš. Nikad. Allaha molim da njih, a i nas, pomogne do uzdanja Allahove riječi konačno. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين poručujem omladini. Jer vidim novih lica dosta, alhamdulillah. Poručujem omladini. A i nama samim, stariji, da se bojimo Allaha tabareke u ta'ala. Oni hoće da se njih bojite. Oni hoće da vas zaplaši svojom uniformom, svojom tehnologijom, svojim riječima, zatvorima. Znajte dobro da su ovako plašili bolje od nas. Uspio je samo onaj, braćo moja, ko na onom svijetu uđe u džennet. Ovdje uspje, bio ne bio. Ali konačan uspje u šerijatu jeste na onom svijetu. Zato se bojimo Allaha te barek i Uzdajemo se u Allaha. Ako vjerujemo u njega i sudnji dan, Allah obećava da će pomoći svoje robove. Onaj ko Allahu ne vjeruje, on je nevjernik. Allah naređuje nama da vjerujemo da će nam svoja običanja ispuniti. Allah naređuje da moramo vjerovat u njegova običanja. I da ne naređuje mi bi vjerovali gospodar naš. Zato što te volimo. Zato što vjerujemo u tebe. Allah svoje običanje neće iznevjeriti. Nemojte da vas zavara lažna nada da očekujete pobjedu ovdje na dujalku. Ne braćo moja. Ona može biti i konačna je tamo kada melek smrti dođe i završi svoju misiju s tobom. Mnogi od ashaba nisu dočekali povjedanosti ulazak u Meku. Jesu li izgubili išta? Nisu izgubili. Oni zato gledaju u nas kao uđake. Jer oni ne mogu shvatiti da čovjek koji ima jedan euro u džepu da se smije. Nisam se nasmijel, kada sam to ja. <laughs> Jel tako? Ne mogu shvatiti da može čovjek biti u krizi, a smije se. Gledaš mu dijete, ono veselo. Ko da je pojelo tri kile ćevapa, a on krompir zdrlo i to, sve više ništa. Oni to ne mogu razumjeti. Ne mogu shvatiti da se može živi sa sto varaka čita mjesec. Ne mogu shvatiti, braćo. Oni bi da nam ovo otmo, ne mogu nikako. Pa to nazivaju kako? Plaćenicima. Kaže, puni su para, zato jesu ovako. On kaj ništa ne rade, a živi. Pa šta radi čitava Bosna? A pa mi ćemo reći, ništa ne radi, a pa kradu. I mi ništa ne radite, a pa pokradu ste sve živo. I to javno očito na televizoru, pogledajte emisije. Milioni su pitanje. Onog čovjeća, pa volio bi da biti u zatvoru više ne psa onog na cestu. Vidiš na njoj, pišemo na načelu, ja sam lopog, ja vas varam i idem dalje. Nije, nije on jedini, nije usamljen. Međutim, zašto nas ne vole? Zato što nas vidi takvi. Oni ne znaju šta je skromnost. Oni ne znaju šta je odricanje. Oni ne znaju da mi toliko volimo ovu vjeru. Da nam je svejedno kad ništa ne bi bilo u ovoj državi. Ni struje, ni vode, ništa ne mora biti. Zato nas i nazivaju luđacima. Zato i nazivaju maloumnicima, plaćenicima i tako dalje i tako dalje. Zašto? Zato što su oni prazni kod torbe u svojim prsima. Oni misle da će mjesto će fina biti euri po njima. Neće sigurni biti. Neće ni ponava. Zato obraćam moja. Ovi dani iza i posle što dolaze su dane iskušenja. Svi smo na ispitu. Nemojte se odricati najboljih sinova umeta Muhammeda sallallahu sallam. Nemojte. Nemojte. Nemojte okretat leđa jedni drugima. Nemojte lagat jedni na drugi. Nemojte petljat. Za sve koristite internet, mobitele i savremena sredstva komunikacije, ali da bi se s vratom izmirio, to ti ne treba. Da ga pitaš da provjeriš informaciju, što to ne uradiš. Vjeruješ dnevno o vazu, što je upao brata u kuću. Njima vjerovat. Znači, vjerovat kao im mi našao. Zar da vjeruješ šeitanu, federalnoj televiziji? Ja sam svjedo koliko puta rekli šedu rečenicu, oni formiraju 300. Lažu. Sve lažu, sve što obećaju lažu. Ne dajte novinarima ništa. Šajte u policiju, idi reci u policiju tamo, u sipu tužilašta, pa tamo nađe informacije. Jer oni njima odnesu. I onda ovi nagađaju, bubnu bez veze. I onda šta se desi? Kasnije onda braća komentarišu po internetu. I od 300 rečenica dođe jedna. Ko to radi mi? Obavještajna kultura nam je na nivou intelekta jednog djeteta malog. Mi sad vam kažem, mi nemamo šta nikriti. Optužuju nas za Siriju, a oni puštaju. Vi ste na granicama, nismo, ti smo dao pečak. Pečak. Hajde. Zatvara i njega. Zatvori, drž, sav državni sistem zatvori. Vi što dozvolili to. Svako ima pravo da pute koji hoće. Na kraju kreva šta radi ti ljudi tamo? Hotko znaš gdje koji? Ne znam. Ima švercira, biznis, trati biznis. Gorivo, ture, besplatne, vozi. Svašta nešto. Na kraju krajeva ne zanima Ko hoće da istražuje, nek istražuje. Ali ovo ne smije nikako da nas pokoleba. Zato savjetujem sebe i vas. Ovo omladno pogotovo. Nemojte da vas prepadnu neći govorovi, zatvori, tako dalje, tako dalje. A znajte, dobro, ova vjera je skupa. Moraš se za nju debelo znojiti. Debelo platiti i svaku riječ koju kažeš, bit ćeš iskušanje ome. Za svaku riječ koju kažeš, bit ćeš iskušanje. I nemojte se odricati najboljih sinova umeta, a to su muđahili glave gore. Ono što njima smeta, ti imaš nagradu što im smeta. Nek ih isvrdi, nek ih češi, nek puknu od muke, nek crknu od muke. Ne možete nam ništa. Allah je s nama, a On je Bog, gospodar svih svjetova i vaš i naš. Sve što spletkarite, vama će u lice. On će nas staviti u svoje okrilje, svoje muđahide u džennet, inša Allah, ko bude ko šehi, jer nisu svi. Nemojte se puno ni zaletati. Šehid je onako se bori da Allah bude gornja, a ne svaki. Zato nije dozvoljeno spomenuti šehid uz ime nečije bez inša Allah haram. Šehid inša Allah. Samo je destorci za garantovan džennet. Nije dozvoljeno. Šehid inša Allah. Tako? Allaha tebara ta'ala molim da pomogne islam i muslimane. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da pomogne džihad i muđahide. Allaha molim da nam podari vlast onakvom kako mi on zadovoljan. Allaha tebara ta'ala molim da nas ojača, da nam podari mudrost, da ne budemo kukavice, da ne posrnemo, da uputi našu omladnu, da uputi nas, da uputi naše familije, da uputi naše majke i očeve. Allah subhanahu wa ta'ala molim da uputi ovaj bosanski narod, da ga spasi od novog genocida. Allah molim da ga spasi načom džihada od novog genocida. te tebareka ta'ala molim da spasi ovaj narod sabljom džihada od novog genocida. Allah molim da uputi ovaj bošnjački narod. Allah molim da ju uputi na pravi put. Da prepoznaju istinu da je se drži. Da prepoznaju zabud da je se kloni. Allah molim da ovaj naš potlačeni i napašeni, jadni, bjedni, neupućeni narod da ju uputi na pravi put. Da više nikad ne doživio ono što su 11 puta doživjeli da prepoznaju svoje neprijatelje i da se od njih klone, da prepoznaju svoje prijatelje i da stanu u njihove redove. Allah subhanahu wa ta'ala molim da uništi Bešara Rasada, da uništi njegovu vojsku, da uništi sve one koji ga pomažu, da uništi sve one koji rade za njega, da uništi sve one koji rade na skrnavljanje časti Islama i muslimana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove reči budu otkoristi imenima, imenima. Allah molim da nam oprosti da nam pokrije naše stramote i da nas sve zajedno ovako uvede u džennet, fir jav salala, alhamdulillahi rabbil alemin, akimu salala.